для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташук. пташок. Сцяпан не пайшоў у пакой, дзе была Ганна, не наважыўся. Лежачы на палку ў бацькавай палавіне, ён толькі слухаў цішыню ў тым баку, дзе Ганна сядзела ці ляжала. Сцяпану было шкада яе. Хоць і не бачыў і не чуў яе за сцяною, але адчуваў Ганну так, нібы яна была з ім. Ведаў, як ёй балюча. Яму самому балела, як ёй. Даўно-даўно спачуваў ёй Сцяпан яшчэ з тых дзён, калі яна, асцярожная, старанная, толькі пачала хадзіць у іх хаце. Можа, нават ад той першай спрэчкі з Яўхімам, калі да яе лез са сваімі п'янымі заляцаннямі крывароты. Сцяпан потым не раз заўважаў, як цяжка прывыкае яна да нязвычнага ёй парадку прыжываецца ў новай сям'і. У іх ніколі не было асаблівых шчырых гаворак, яна ніколі нікому не скардзілася, таілася нават, што ёй цяжка, але і без гэтага ўсяго сцяпан добра бачыў, як душылі яе работа без перадыхаў, панурасць, скупасць і прагнасць іх сям'і. Бачыў Сцяпан штодзень пры дні, як у жалезнай клеткі рвалася яна адсюль, з іх хаты да сваіх на волю. Рвалася, але хавала усе свае парыванні, стрымлівала і прымушала сябе трываць. Сцяпана і самога таміла тут – самому нудна было. У роднай хаце, пасля таго, як бацька не пусціў больш у Юравічы, сарваў з вучобы, калі ён Сцяпан толькі абвык увайшоў, можна сказаць, у смак. Начамі ў духаце бацькавай хаты сніліся Сцяпану Юравіцкія горы, школа перад самым схілам, за вокнамі якой шырока жаўцелі і шарэлі пяскі і сінелі хвойнікі, грады. Сніліся як шчасця што ўжо ніколі не вернецца, гэтыя паходы з юравіцкімі таварышамі на вольную прыпяць, дзе так міла плюскоча вада каля берага, дзе так прыемна бярэ залыткі вадзяны халадок. Пасля той волі прастору, ці ж лёгка яму ў гэтай цеснасці і нудзе, калі толькі і ведай капацца ў зямлі без радасці якой і без надзеі. Ці ж мог Сцяпан не бачыць, што і ганне таксама нялёгка і горка. У іх жа была, можна сказаць, адна доля няволя. Тое, што ён трапіў у бяду, заступіўшыся за яе за ганну яшчэ нібыта радніла. Сцяпану, хоць ён не толькі не казаў ёй, але не прызнаваўся самому у гэтым Ганна была самым блізкім, самым дарагім чалавекам. Ён быў давольны, калі яна, цешылася чым-небудзь і смуткаваў, калі яна смуткавала. Ён захапляўся спрытам Ганны, зачаровано лавіў удалыя калючыя яе слоўцы, які ў яе дасціпны востры язык быў, і як яна загарыўшыся умела абсякаць яўхіма адразу некалькімі словамі. Якая ж Ганна хорошая, падумаў я ён, Вочы, здаецца, не зводзіў бы з мілага твару з прыгожымі смуглянымі выпінкамі шчок. І як бы з такім ганарлівым носам, са зграбным акуратным падбародачкам і гарачымі выгнутымі вуснамі. А вочы ў Ганны, вішнёвыя, увесь час неспакойныя вочы, у якіх то смутак, то бляск, то насмешкі, то затоены боль. Што адны вочы, маглі рабіць са сцяпанам. Дзіўны бацька, думаў Сцяпан, не мог даўмець, Чым яна ўзяла Яўхіма? Ды Ганна, каго хочаш прывабіць, каго хочаш заварожыць, яна можа. Скажы яна адно толькі слова Сцяпану, і ён, здаецца, пойдзе за яе ў агонь і ў ваду. Можа, не было б гэтага жадання гэтай ласкі да Ганны, калі б было ёй добра, калі б бачыў, што душа яе поўна сваім шчасцем. Калі б не заўважыў, што і яўхі, маўклівы, пануры, затоены ў горкай злоснай недавольнасці, рэдка-рэдка, калі гляне на яе радасным замілаваным вокам. Чуў не раз пераконваўся Сцяпан. Не любіць Ганна Яўхіма, а толькі трывае. І ў Яўхіма, ну якая любоў, калі ў той любові не столькі дабраты, колькі крыўды і спасцярожлівасці. Не адзін раз хацелася Сцяпану, дакрануцца да ганенай рукі, пагладзіць супакойліва сказаць ласкавае добрае слоўца. Але з гэтым лезла і вярэдзіла душу цяжкая вінаватасць, нядобрый, грэшнай чуў гэтую неадступную ласку да братавай жонкі. Дакараў лае ў сябе, ведаў, што гэта грэх, гэта здрадніцтва, ласка яго да ганны, але нічога не мог зрабіць каб з гэтай бядой управіцца. Не адступала, тачыла душу развага, чаму грэх? Калі яна не любіць Яўхіма. Не любіць Яўхіма і ўсё ёй тут не люба. Вырвалася б яна з радасцю, Пайшла б куды вочы глядзяць, і ён Сцяпан мог таксама пайсці разам з ёй, куды зажадала б толькі, абы воля, абы прастору абы разам. Ну няхай толькі слова скажа яму. Але яна не гаворыць ніводнага слова, нібы не заўважае нічога. Думае, мабыць, што ён проста брату прыяе. Цярка цяпер ёй так цяжка. Усю ўцеху страціла. Ёй так трэба цяпер апора, апора і воля. Там у другім месцы нішто не напамінала б ёй пра бяду. Ну а што, калі б пайсці і сказаць ёй, каб не бедавала вельмі, Ну супакоіць хоць трошачкі, а то яна адна са сваёй бядою мучыцца адна. Хоць думкі ёй адвесці ад той бяды ну пайсці пасядзець у дваіх, падтрымаць яе. А ён падтрымаць можа, не малы ж ужо. Каб прыйшлося, дык і сам сабою жыць мог бы. Зможа, калі прыйдзецца сваім хлебам пракарміцца, не прывыкаць рабіць, ведае, як зямлёю выходзіцца, а дзе тое трэба і граматы падрабіць зможа. Пражыве, калі што якое. І другім з ім жыць было панегадкі, прыпяваючы маглі б жыць не тое, што з бацькам і яўхімам. Ён-то не марнаваў бы работы без перадыху і не глядзеў бы павоўчы. А што, калі адважыцца? Выказаць усё ёй зараз. Выказаць усё чыста, Нашто ёй і яму цярпець неваведава для чаго гэту нуду таіцца, выжыльвацца дзень пры дні душыцца прасветлена не бачачы. Калі багата, хто жыве інакш па-людску, калі ім жыць па-людску незакрыта дарога, толькі адважыцца і раптам пачнецца новая, вольная, жаданая. Сцяпан ступіў на ганак Ганны да яе дзвярэй. Але тут раптам апанавалі яго неадольнай кволасці нясмеласць. Ён стаў і прыслухаўся. А можа плача, А тады ён увойдзе стане суцяшаць і, Тады вось і скажу ўсё, так было б лепш, аднак плачу не было чуваць. Тады ён адышоў ад дзвярэй. І вось так некалькі разоў падыходзіў да дзвярэй сцяпан, намерваўся ўвайсці і стаяў нясмела. Не хапала яму адвагі. Лаяў сябе сцяпан. Баязлівец слімак, папракаў сябе так, ніколі нічога не даб'ешся, але саўладаць з прыкрай кволасцю не мог. Дзіўна рабілася з ім, і ўвайсці сілы не было, і адступіцца, адарвацца ад дзвяры таксама сілы не было ніяк, абы ланцугом прыкаваны. Падыходзіў, адыходзіў, як прыкаваны папракаў самога здзекаваўся нават сябе але. Потым злосць узяла на сваю нерашучасць, стаў нібы смялей, цяпер ці ніколі і адахнаў усё і не разважаючы больш не вагаючыся, адчыніў дзверы. У цемры сцяпан стаў і агледзеўся дзе ж Ганна? Не так убачыў, як угадаў, На ложку ляжыць. Але не падышоў да яе, а пачакаў, думаў, што запытаецца, адгукнецца як-небудзь. А яна не адгукнулася. Тады нясмела ціха стаў ён набліжацца да ложка. Няўжо спіць як грымела сэрца ў сцяпана, калі ён спыніўся, нахіліўся над ёю і прыслухаўся, прыгледзеўся зблізку. І аж нібы жарам абліло ад гэтай блізкасці затлумілася ў галаве, Ганна не спала, глядзела. Але гэта вельмі бянтэжыла, хоць бы варухнулася, ляжала як нежывая. Табе, уже погано, витіснув Степан. Ганна не отказала. Збянтеженість його не тільки не притихла, а ще помацніла. Ён став іскрануцца з месца не змог, толькі чуў, як грыміць яго сэрца, як тлуміцца ў яго галаве, цяпер кволасці ўжо не было, ён гатоў быў на любую адвагу, але вось жа бяда, Навошта гэта адвага? Што ж рабіць з гэтай адвагай. Як бы раптам перастаў ён цяміць. Мо, што? Трэба. Так я выціснуў ён зноў словы. Яна замест таго, каб парадзіць, павярнулася моўчкі легла тварам уніз. Сцяпан пастаяў, трэба было штосьці рабіць, і ён дакрануўся да яе, Асцярожна паклаў руку на плячо. Далонь яго апаліла, грачыня ў момант заліла ўсяго аж млосна стала. Хацелася як ніколі прытуліцца да ганны і абняць яе. Ледзь пракакнуў гарачы камяк, што стаяў у горле і сказаў: « Анна! Як ён шкадаваў. Як любіў яе ў гэты момант і якое хараство радасць, якая надзея таміліся гарэлі ў ім, чакалі, спадзяваліся і імкнуліся, Ён жыў толькі імі, толькі ёю. Каб яна сказала яму ў той момант памерці, Ён памёр бы, мабыць, шчаслівы. Ён быў гатоў для яе на ўсё. Але яна, сказала тое, чаго ён не чакаў. Ціха, ледзьля -ледь чутна, але так непрыхільна і неадступна, што яго нібы ударылі. Адыдзі. Рука яго сама сабой адскочыла ад ганненага пляча. У адзін міг жаданне блізкае стала далёкім і недасяжным, і чуючы, як усярэдзіне ўсё пахаладзела, не разумеючы, як след нічога сцяпан паплёўся назад да дзвярэй у свой пакой. Усю ноч Ганна ляжала як нежывая. Не было ў яе думак, не было, здавалася, ніякіх пачуццяў, паўзлі толькі паволі нячутна, як нежывыя, згадкі малюнкі, паўзлі адзін за адным спыняліся, вярталіся і блыталіся. Да ўсяго была нячуласць, Нячулая галава, нячулае сэрца, і сама ўся Ганна таксама нячулая. У яе нячуласці непрыкметна для Ганны цвярдзела камянела нячуласць да глушакоўка і ў гэтую ноч перасталі што-небудзь значыць ёй і глушакоўскія хаты і двор хлявы і самі глушакі датлела спапялілася тое што жыло да іх пакора цярплівасць і старання дагадзіць Толькі на світанні, калі у паяснелыя вокны глянуў звычайны такі знаёмы свет, які ўсё шырэў прасторню пачынаў праменіцца, штосьці варухнулася, ажыло ў ганне. Калі на раме зіхатнула зайграла сонца, як быльдзінка нейкая бліснула ў ганне і стала таяць. Начны каменны цяжар раптам спаў ганне, палягчэла, але толькі было толькі міг, адразу ж за гэта мажылае сэрца пранізала тугою. Дзень вяртаў да рэальнасці, зноў рушылі згадкі, але ўжо не ціха, не паволі, а імкліва і неспакойна. Праява за праявай ажывалі зноў у памяці. Бог даў Бог узяў, успомніла яна свёкравы словы. І сэрца заліла нянавість. Гэта яны загубілі малую, Ды да і вінаватых няма. На Бога ківаюць, нібы трэба яму гэтая згуба, ні сэрцаў, ні літасці, ні сораму іх. За нейкай жмені сена, чалавечка, да чужачку, давялі да згубы. Ды хоць бы падумалі грэх узялі на сябе. Бог даў, Бог узяў. Божа мой, калі ты ёсць, калі ты бачыў усё, Няўжо ты не адгукнешся нейкай даруеш ім. Няўжо даволі адной малітвы старога, каб ты забыў на ўсё. Не можа гэтага быць. Не можа што ім так абыдзецца гэта не можаш быць, ну праўда. Божа мой! Думкі віхурыліся, пяклі і каралі. Свет быў поўны тугі і пустый. якое было ганне, такім вялікім, багата каго з куранёўцаў не вельмі засмуціла. Нямала хто падзею гэту зусім не палічыў за вартую нейкую ўвагі. Ну ёсць бедаваць пра што. Памерла малое бы якое дзіва бы рэдка ідуць яны на той свет у іх куранях. Якраз жа ў гэтую пару найбольш косіць ва ўсіх старая ведзьма людскі прыбытак. Калі хто і адгукнуўся на ганні на гора, то амаль адны жанкі, але яны жалкавалі не вельмі. Ледзь не кожная зазначала са сталым жыццёвым спакоем. Ну не суджана значыцца, На раду так напісана. Доля ўжо, такая. Вялікі павелітель, клопат пра гаспадарку, які вымеў у адзін дзень курані, выгнаў усіх на сенажаць сам па сабе не даваў бедаваць пра нечыя горы і гнаў з душы як непатрэбшчыну ўсё пабочнае з чужых гэтую вестку блізка да сэрца ўзялі можа толькі васіль да і хадоська у абодвух ганнена бяда адгукнулася незвычайна складанай супярэчлівасцю пачуццяў няпроста было цяпер усё абодвух з ганнаю у шчырае васілёва шкадаванне у Праганне на няшчасце ўвесь час улазілі ўспаміны пра карчоўскія крыўды. Хадосьцы веску праганне на гора прынёс брат Іванка. Яны з бацькам касілі ўжо седзячы калявоза, чакаючы шчаўя, якое налівала матка ў місу, і сказаў Іванка спакойна без здзіўлення ці спачування, просто паведаміў, што ёсць вось такая навіна. Хадоська, — ад неспадзелкі аж дыхаць не стала стаілася не толькі што навіна была такая а больш таму што яна кранула чулае і балючы ў яе душы з нейкай ужо звычнай пры такой гаворцы пільнасцю чакала што зробяць што скажуць бацька што матка матка адно толькі ўздыхнула з папрокам зірнула на іванку чула мабыць ужо ад некага а бацька ж строга буркнуў толькі: «Еш. Іванка і бацька хутка пасёрбалі шчаўя з беленага малако моўчкі пашаргалі лапцем да кос. Хадоська памагала мацы, з міскай з лыжкамі схадзіла да лужынкі пры кустах, перамыла, выцерла ўсё. Накрыўшы памытай ручніком у дусялякай балотнай нечысці, хадоська ўзяла граблі. Ветрык хадзіў яшчэ ранішні свежы, але чуўся ўжо і подах нейкай гарачыні. Хоць і нямоцна, але пякло шыю руки, трава вяла, кусты і стажкі наводдаль пачыналі брацца смугою і дрыжаць. А сонца зіхцела па ўсёй шырыні балота, калі хадоська ўзяла рупіцца побач з маткою, пераварочваць врушыць яшчэ не падсохлае сена, і ад сонца гэтага ад ранішняй дужасці ў руках, ад звыкласці клопату, хадоська патрошкі забылася і сышла з яе душы прыкрасць, супярэчлівая няёмкасць, якую дала Іванава вестка. Не думала яна ўжо ні аб чым. Поўнілася толькі ціхім клопатам працы, сонечнай цеплынёй і ранішняй свежасцю. Праўда, вочы як бы самі сабой беглі, то туды, дзе за кучарамі лазы былі ўсе дні ганны, карчы то к дарозе, што паўз лес ішла к сялу. Яшчэ здалёк заўважыла калёсы і пазнала Ганну, Яўхіма, старую глушачыху. Калі наблізілася, бачыла, Ганна прымала амаль да калень і трымала малую на руках як жывую. Вялікае гора было видно, нават у тым, як яна курчылася над малой, нават звод далек. Хадоська вострым позіркам бачыла ўсё. Усё разумела, але як бы нічога не адчувала. Хоць бы на міг появілася спачуванне ў яе зеленаватых холодных як і льдзінкі в очах. Стаяла хадоська не варухнуўшыся, прыціскаючы востры конец грабельна да грудзей, хвіліну другую не зводзіла вачэй і чула ў сябе непарушны спакой. Быў спакой, хоць там сядзела Ганна, Хоць побач, груганом, горбіўся той, хто даў ёй хадосьцы столько гора, хто можа сказаць, скалечыў ей усё жыццё. І хадоська глядзела спакойна. Можа, упершыню за гэтыя гады так спакойна. Бог пакараў іх, заступіўся за яе, пакараў за ўсё. Хадоська прасачыла, як калёсы схаваліся ў лесе і зноў заварушыла звыкла граблямі. Рабіла ўсё так, бы не было блізка гора. Бачанае, праўда, трохі яшчэ жыло ў памяці, але не вяло ў душу жалю. Не думалася. Чула тады хадоська толькі Бога. Поўнілася яго праўдаю, яго сілаю. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук